Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom talijanski matematičar, fizičar i astronom. Rođen je 15. veljače 1564. godine u gradu Pizi. Do današnjeg dana Galileo je slovio kao jedan od najvećih znanstvenika u povijesti. Njegova su otkrića i djela slavljena kao primjer vrhunskog znanstvenog rada, a on je smatran uzorom svih znanstvenika ali u zadnjih 20 godina sve ono čemu su nas učili dolazi po znak pitanja. Jedna je velika znanstvena karijera došla pod upitnik. O tome nam danas govori akademik Vladimir Par. Galilei je vjerojatno najkontroverznija ličnost u svjetskoj znanstvenoj povijesti i te kontroverzije još uvijek nisu sasvim raščišćene. E, Galilei se smatra jednim od četvorice najvećih znanstvenika svih vremena, pored e, Newtona, Maxwella i Einsteina. E, on je sigurno napravio neka velika znanstvena otkrića, ali se ta otkrića treba gledati u okviru povijesnog razvoja. E, prvo, njegovo najznačajnije znanstveno otkriće smatra se zakon inercije. E, to je ono kad se kaže, jel, ako se tijelo giba određenom brzinom i ako nikakve sile ne bi djelovale, onda bi se nastavilo gibati po pravcu e, beskonačno dugo vremena. E, to je ključna polazna točka za kasnije Newtonovu teoriju gibanja. Međutim, treba reći da ta ideja inercije, koja je sigurno najveće otkriće Galileja, nije originalno Galileo otkriće. Ono vuče svoje porijeklo od znatno ranije. E, tako je u 11. stoljeću e, arapski znanstvenik Avičena vrlo jasno u svojim znanstvenim radovima napisao da bi tijelo koje bi se gibalo u zrakopraznom prostoru, u vakumu, da bi se nastavilo za uvijek gibati. A mi zapravo to danas pripisujemo Galileju. Prema tome, e, on je sigurno, radeći kao profesor u Padovi, koji je bio jedan od svjetskih znanstvenih centara, sigurno je imao uvid u Avičenine spise. Prema tome, e, on je očito tu ideju e, uzeo od Avičene. Pa zatim moramo spomenuti u srednjem vijeku da su neki znanstvenici u okviru crkve radili na mehanici i također na optici E, među njima središnje ime je Franjevac Roger Bacon u 13. stoljeću. I zapravo je Roger Bacon formulirao ono što mi danas zovemo Galilejev znanstveni princip. Zapravo znanstveni princip na kome se zasniva cijeli kasni znanstveni razvoj pa i naša današnja znanost. A to je ono vrlo jednostavno rečeno. E, prvo, u središtu je pokus. Zatim rezultati pokusa se opišu na jedan pojednostavljeni način, dakle pomoću nekog modela, neke pojednostavljene slike jer je prava stvarnost presložena. Zatim se ta pojednostavljena slika opiše pomoću matematike, tako da dobimo neke formule s kojim se može računati, dalje raditi. I zatim se rezultat te teorije usporedi s eksperimentom. To je jedan zatvoreni krug. Vidite, to mi zovemo danas da je Galilejev znanstveni princip i cijela moderna znanost se na tome zasniva, ali nekoliko stoljeća prije Galileja, u 13. stoljeću, franjevački znanstvenik Roger Bacon je formulirao zapravo identične principe. E, može biti da Galilej za radove Rogera Bacona nije znao, da je ponovno otkrio iste znanstvene principe, ali kažem teško je to vjerovati s obzirom na poziciju Galileja kao profesora u Padovi, na sveučilištu u Padovi koji je bio tada vodeći svjetski znanstveni centar. Ali popis proturječa se nastavlja. Što je još došlo po znak pitanja? Nakon Rogera Bacona imamo u 14. stoljeću dvojicu velikih znanstvenika jedan je e, Jean Buridan, poznat je po onom Buridanovom magarcu filozofiji, ali zapravo i to je falsifikat jer je on govorio o psu koji se, dakle pas je jednako udaljen od dvije kosti, ne može se odlučiti koju će prvo pojesti, pa tako razmišljajući na kraju gine od gladi, ali onda kasnije su e, to oni koji su prepisivali pretvorili u magarca između dva stoga sjena. Ali taj Jean Buridan je zapravo formulirao teoriju impetusa. E, I on je rekao, svako tijelo kad se giba ima neko svoje unutarnje svojstvo i pod njeznim utjecajem nastavi se gibati bez kraja. Zapravo, Jean Buridan je praotac zakona inercije. E, Galej je to preuzeo vjerojatno od Žana Buridana, samo je to, e, da kažemo, formulirao možda nešto strože, sa više primjera. Dakle, Jean Buridan kao praotac pojma inercije. Zatim dolazi unutar te skolastike srednjevjekovne, biskup Oresmius. Biskup Oresmius je prvi formulirao relativnost gibanja. On je rekao, mi zapažemo samo relativna gibanja. Gibanja nekoga u odnosu na nekoga. Ako smo mi promatrači pa gledamo nekog druga, mi ne znamo da li mi mirujemo, on se giba, ili se mi gibamo, on se, a on miruje. <laughs> Vidite, ponovno, Galilejeva relativnost je zapravo to isto, samo da kažem, razrađena ideja. E, I konačno e, kardinal e, Kuzanski koji je ponovno jasno preuzeo načela znanstvenog rada od Franjevca Rođera Bacona i još jednom ih je potencirao u 15. stoljeću i eto onda dolazi Galilej u 16. stoljeću. Tako da, da mislim, zaista se ne može ocijeniti povijesno mjesto Galileja u svjetskoj znanstvenoj povijesti ako se ne pogleda taj kontinuirani razvoj znanosti u ranom srednjem vijeku gdje je bilo značajnih napredaka. Što je Galileo Galilei stvarno otkrio i koje su njegove neprijeporne zasluge za razvoj znanosti? Ali ono što je Galilei sam dao genijalne doprinose. Koliko danas znamo, on je zaista prvi E, došao do matematičkog izraza za slobodni pad, to je za jednoliko ubrzano gibanje. One formule koje mi učimo u školima, V jednako AT, S jednako jedna polovina AT na kvadrat, to je on otkrio. I to je otkrio promatrajući pokuse. Prema pričanju slobodni pad kamena sa kosog tornja, ali to nije baš sasvim sigurno da li je to zaista tako bilo, ali više od toga promatrajući na kosinu, potrljanje kuglica niz kosinu, to je sve usporeno. A znate, on nije imao točna, e, njemu je veliki problem bio kako mjeriti vrijeme, onda je poznato da je on recimo pomoću e, otkuca srca, pomoću pulsa mjerio vrijeme, a onda je imao i neke metode pomoću pješčanog sata kako da mjeri vrijeme, zapravo je mjerio težinu, ono, rupicu napravi u jednoj e, posudici sa pjeskom, pjesak istječe i onda sad uključi, otvori rupicu kad recimo krene kuglica niz kosinu, zatvori rupicu kad dođe do dna i onda izvaže koliko je tog pjeska. I naravno, znajući brzinu, može onda odrediti koliko je vrijeme potrebno. Dakle, on je zaista e, to ovaj, e, došao prvi do tog matematičkog izraza za jednoliko ubrzano gibanje, slobodni pad, to je krupno dostignuće. Zatim isto tako, recimo, on je prvi otkrio da Aristotelova teza, a znate, Aristotelova teza je bila da se tijela gibaju po nekim svojim, da kažem, ono, unutarnjim sklonostima. To znači, za svako tijelo postoji neki prirodni položaj. Recimo, ako ja pustim jednu jabuku, ona će pasti dolje. Aristotel kaže, zato jer je dolje njezina prirodna pozicija. Svaki ide prema svom prirodnom položaju. E, a sad ako uzmem e, kamen, on će pasti brže, ako uzmem pero, pašće sporije. Zašto pero pada sporije. Pa zato jer je ta sklonost kod njega malo manje naglašena da ide u te prirodni položaj. Dakle, sva tijela ne padaju jednako brzo. E sad, tu je Galilei e, otkrio taj zakon jednoliko ubrzanog gibanja, ali on je i rekao i zašto to ne pada jednako brzo. Pa je rekao, pa to vam je jednostavno zato jer osim e, toga padanja prema dolje ima još i otpor zraka. A otpor zraka je veći za pero nego za kamen i sad on kaže kad bi se u vakumu gibala tijela i pero i kamen bi padali jednako brzo. E sad vidite, sad mi to ponovno pripisujemo Galileju. Međutim, u sedmom stoljeću je jedan kasno grčki e, znanstvenik, e, Filoponus, upravo o tom istome govorio. On je govorio da kad se tijelo giba, da njegova brzina ovisi i o sili koja djeluje na njega i o otporu. Dakle, dakle kasno grčka filozofija je već imala taj koncept otpora. To je već bila prva revizija Aristotela kod koga taj otpor nije postojao. a rekao sam Avičena. Avičena je u okviru arapske znanosti u 11. stoljeću već imao jasan koncept da u vakumu bi se tijela zauvijegila. Prema tome tu moramo biti oprezni šta pripisujemo zapravo Galileju, a što je on preuzeo od drugih. Ali znate, u ono vrijeme u znanosti vi ste pisali sve u svom znanstvenom radu što znate. Niste nikad citirali od kog ste uzeli. I danas je dosta teško zapravo reproducirati šta je tko napravio. A onda u ovom vakumu, tu se isto pripisuje mnoge zasluge Galileo, ali ja moram reći da je prije Galileja bio Franjo Petrić, veliki hrvatski filozof i znanstvenik, koji je u vakumu imao mnogo koncizni koncept nego Galilej. E, Petrić je zapravo upravo vjerojatno svoja najznačajnija znanstvena e, dostignuća za razvoj svjetske znanosti upravo napravio u vezi vakuma, u vezi prostora. Za Petića je prostor nezavisni entitet e, koji je i homogen i izotropan, dakle pomaknu se vi amo ili tamo prostor je isti, zakrenete li se prostor je isti, to je Petrićevo fenomenalno važno otkriće i zapravo ga letu nije igrao neku ulogu, nego je tek Newton preuzeo od Petrića te koncepte i da nije tih koncepata bilo teško da bi Newton uspio formulirati e, svoje zakone gibanja. Tako da tu e, oko vakuma mislim da se tu pretjeruje uloga uloga Galileja jer se u prvom redu zanemaruje Petrić i neki rani renesansni, e, renesansni mislioci. Povijest četvrtkom. Ali vratimo se životu te proturječne osobe. Galileo otac Vincenzo bio je glazbenik i skladatelj i kako je njegova slava rasla, tako se poboljšavao položaj obitelji. Godine 1574. Vincenzo se s obitelji seli u cvatući italijanski grad Firencu, gdje je našao moćne i bogate zaštitnike. Galileo počinje svoje školovanje u samostanu Svete Marije u Valombroziji i jedno vrijeme razmišlja o zaređenju. Počinje studirati na sveučilištu u Pizi. Njegov otac želi da završi medicinu, a on sam osjeća sklonost prema umjetnosti. Međutim, dva su događaja sve to izmijenila. Prema njegovom biografu Vivianiju za vrijeme mise u katedrali Galileo je promatrao njihanje svjetiljke i zapazio pravilnost u njenom gibanju i pomislio da bi se primjenom klatna satovi mogli učiniti točnijim. Do tada je bio nezainteresiran za matematiku, ali je negdje u vrijeme zgode sa svjetiljkom prvi puta slučajno čuo jedno predavanje iz geometrije i ono ga je potaknulo na nova istraživanja. Vjerojatno je tada u sebi osjetio i onaj zov prema zvijezdama o kojemu je još u antici govorio astronom Ptolomej. Smrtan kakav jesam, ja znam da ću proživjeti samo jedan tren. Ali kada pratim u silno zadovoljstvo zgusnuto mnoštvo zvijezda na njihovom kružnom toku, stopala kao da mi više ne dodiruju zemlju. Galileo se potpuno predao matematici, fizici i astronomiji. Držao je niz predavanja po cijeloj Italiji i govorio o mnogim raznolikim temama koji su se kretale od rasprava o euklidovim elementima pa do predavanja o obliku, mjestu i dimenzijama Danteovog pakla. Pokušao je dobiti mjesto predavača na talijanskim sveučilištima. Prvo profesorsko mjesto mu je bilo na sveučilištu u Pizi, za plaću od 160 škuda na godinu. Međutim, ta plaća i to sveučilište nisu bili dovoljni, pa je Galileo 1592. dobio katedru za matematiku na slavnom sveučilištu u Padovi, ovoga puta za 160 dukata na godinu. Sljedeće godine otkrio je crpku za pumpanje vode, a venecijanski senat, zahvalan zbog toga, odobrio mu je patent za taj izum, ali tu ne prestaje popis njegovih otkrića i izuma. Zatim moramo reći gibanje, ono parabolično gibanje, jelako hitac, Eh, onda imate kombinaciju jednolikog gibanja po pravcu i eh, jednoliko ubrzanog prema dolje. To je Galilejevo eh, veliko otkriće. Zatim Galilej je prvi termometar napravio. Galilej je inspirirao svog učenika Torricellija da kasnije barometar napravi. Galilej je prvi imao jasnu ideju kako da se ura njihalica napravi. I on je svom sinu na samrti dao recept kako to treba napraviti. Međutim, njegov sin je to praktički napravio i umro, i kasnije, kao što znate, Huygens je to ponovno otkrio. Tako da ima i niz tih vrlo značajnih otkrića, ali e, smatra se, a to je istina, da je on postavio osnove mehanike. Međutim, ja bih samo naglasio, pritom moramo reći da Galileva mehanika nije isključivo Galilevo otkriće. On je napravio sintezu, Eh, velikih prirodoznanstvenih otkrića na području, eh, na mehanike eh, između recimo 7. i 15. stoljeća, ali u svojim radovima nigdje nije jasno to napisao da je to sinteza postojećeg i on je naravno toj sintezi nešto svog originalnog dodao i ja mislim da je tu najvažnije ovo zakon jednoliko ubrzanog gibanja. Govoreći o Galileu moramo spomenuti da je to razdoblje renesanse u kojem čovjek podiže pogled prema gore, prema zvijezdama. Zapad ponovo otkriva drevnu Grčku i Rim, divi se njihovoj povijesti i umjetnostima, prevode se brojni antički književnici i filozofi. Naravno, to je i Makjavelijevo doba. Europa kroz tog Fiorentinca ponovno otkriva čari antičke politike. Idealni vladar toga doba za njega je lukavi, siloviti i opasni Čezare Borđija. To je vrijeme pojave protestantizma i raskola u katoličkoj crkvi i u takvo vrijeme stvara Galileo Galilei, govori akademik Vladimir Par. Dakle, to je bilo doba u kome eh, je bilo mnogo kontradiktornih E, elemenata i ponašanja i unutar društva. S jedne strane bilo je velikih sloboda, s druge strane bilo je otpora tim slobodama. Ne zaboravimo, to je doba kada e, e, se već odvija borba između protestanta i katolika. I možda je najviše čitavo djelovanje Galileja obilježila ta borba između protestanta i katolika. To je doba do tada je glavnina znanstvenih istraživanja e, vršena unutar crkve. I zapravo opet da se vratimo šta je unutar te crkve bilo. Opet mi pada na pamet jedan vrlo lijepi film, to je Ime ruže. Treba pogledati taj film. Tu se vidi da je zapravo unutar te crkve postojalo različiti grupacije, da je postala jedna velika unutarnja borba. E, I zapravo ta unutarnja borba unutar crkve je velikim dijelom bio pokretač razvoja znanosti. Jer tu su se kreirale i razvijale nove ideje. Vidite, ja sam spomenuo da ključna znanstvena otkrića su napravljena unutar crkve. To su i biskupi, i kardinali, i franjevci bili. Ali oni su isto tako imali protivnije, koji su imali vrlo krute e, poglede, one aristotelovske, pa i neke čak i koji su i protiv aristotelovskih pogleda bili. Dakle, tu je bilo mnogo različitih znanstvenih pogleda i u jednom takvom ja bih rekao, dosta živom znanstvenom okruženju koje je vladalo u crkvi srednjega vijeka se razvijala znanost. I, i, i razvoj svjetske znanosti u srednjem vijeku je izrazito kršćanski, unutar katoličke crkve pretežito. Ali moramo reći i sa, i sa značajnim nasljeđem arapske znanosti, jer ne zaboravimo da su u, u 10., 11., 12. stoljeću nositelji znanosti bili Arapi. Ovo burno doba ostavilo je velike repove iza sebe i tumačenje onoga što se dogodilo u to vrijeme nije bio lagan posao. Dakle, to je jedno tako vrlo burno razdoblje e, koje se kasnije e, bitno pojednostavnilo može se reći da je napravljena kasnije falsifikacija, falsifikat je napravljen e, svjetske znanstvene povijesti i točno znamo tko je napravio. To su napravili francuski enciklopedisti. Jer je razvoj znanosti negdje do 17. stoljeća išao pretežito unutar katoličke crkve. Ono sve što se danas tumači kao sukob znanosti i crkve, to nije istina. Tu su bili sukobi između različitih e, grupacija i ideja unutar same crkve. Do bitnog preokreta dolazi u 18. stoljeću kada jača materialistički pogled na svijet, nositelji toga su među glavnima francuski enciklopedisti i sada oni revidiraju znanstvenu povijest da bude u skladu sa njihovim nazorima, pa to se konačno često radilo ne samo u znanstvenoj povijesti. E, I oni su revidirali znanstvenu povijest, ali tako da su prebrisali srednji vijek. Dakle, srednji vijek to je bilo sve nešto nazadno, e, to se je branilo razvoj znanosti, to je bio sukob e, crkve i znanosti. To je falsifikat. A onda naravno da su oni morali nekome pripisati sva ta velika otkrića i zapravo su e, većinu tih velikih znanstvenih otkrića srednjevjekovne znanosti i Galileja pripisali Galileju. To bi onako ukratko rečeno bila, bila suština toga. E sada u 20. stoljeću se javlja, kako da kažemo, protureakcija jer u 20. stoljeću ponovno znanstvenici idu gledati originalne dokumente i vide da to nije onak kako su nas u školi učili zadnjih, ne znam, 150 godina, generacije za generacijom, da to nije onako kako to u knjigama piše, nego da je to nekako drugčije. Takva osoba nije mogla ostati nezapažena u Italiji i u Europi. Krug njegovih prijatelja i obožavatelja bio je velik, ali isto tako postojali su i oni koji se nisu slagali s njegovim mišljenjem. O tim stvarima Galileo piše velikoj vojvotkinji Kristini 1615. godine. Prije nekoliko godina, kao što vaša presvjetla visost zna, otkrio sam na nebesima mnoge stvari koje nitko nije vidio prije našeg doba. Neobičnost tih stvari, kao i neke posljedice koje su proizlazile iz njih, a koje su u suprotnosti s fizičkim nazorima što su na snazi među akademskim filozofima, podigli su protiv mene nemali broj profesora – kao da sam ja bio taj koji je te stvari smjestio na nebo vlastitim rukama s nakanom da poremetim prirodu i uzurpiram znanosti. Izgleda da oni zaboravljaju da povećanje broja poznatih istina potiče istraživanje, opći napredak te razvoj umjetnosti. Unatoč svemu, Galileov utjecaj u znanstvenim krugovima bio je izuzetno velik. Galilej je jedan od najvećih popularizatora znanosti u povijesti, jedan od najvećih političara među znanstvenicima u povijesti, on je imao velike ambicije i izvan znanosti. E, dakle, on je osobno kontakte imao sa mnogim znanstvenicima, s nekim je bio prijatelj, recimo najbolji, jedan od najboljih prijatelja mu bio Kepler, ali toga nije priječilo da potpuno ignorira Keplerova znanstvena otkrića. Vidite, Galilej je cijelo vrijeme ignorirao Keplerov minuciozan, strogi znanstveni dokaz da se planeti gibaju po elipsama. On je to ignorirao. Galilei i dalje tvrdio da se planeti gibaju po kružnicama. E, znate, to je onaj primjer kad znanstvenik e, baš uvijek, pa rekao bih i često, nije ono baš e, znanstveno pošten, nego često uzima kao istinu ono što je u okviru sa njegovim nazorima. Ono što nije u okviru s njegovim nazorima to ignorira. Recimo, to je jedan takav primjer. Ali oni su bili dobri prijatelji. Kepler nije pokazivao da se ljuti zbog toga što ga je Galilei ignorirao on je i sa nizom drugih znanstvenika imao, imao kontakte, mislim, pazite, on je u Padovi bio profesor, to je bio svjetski znanstveni centar u to vrijeme, ali izgleda da su njegove ambicije mnogo veće bile unutar crkve. E, jer je e, Galilej, Galilei, sad da prijeđemo na ovaj e, drugi dio aspekt njegovog rada, on je smatrao da je Kopernikov planetni sustav ispravan, a da oni drugi planetni sustav Ptolomev prije svega u kome zemlja miruje da je pogrešan. I on je smatrao da to treba u samom učenju crkve promijeniti. No sada je Galileo zakoračio na opasno tlo – Kopernikov sustav po kojemu je sunce u središtu raspirio je duhove širom Europe. Ne samo da je u katoličkoj crkvi postojao otpor prema tom sustavu, već je i utemeljite protestantizma bio protiv toga. Jednom je prilikom Lutar izjavio. Kopernik je drski astrolog. Ta luda želi preokrenuti cjelokupnu astronomiju. Ali u Svetom pismu stoji da je Jošua suncu naredio da stane, a ne zemlji. Galileo je htio opravdati svoje nastojanje da Kopernikov sustav postane sastavnim dijelom učenja crkve. O tome je pisao i svojoj zaštitnici Vojvodkinji Kristini od Toskane. Ne osjećam se obveznim vjerovati da je Bog, koji nas je obdario s osjetilima, razumom i umom, naumio nam dati nekim drugim načinima znanja koja možemo njima steći. Ne bi tražio od nas da zanječemo osjećaj i razum u tjelesnim stvarima koje su stavljene pred naše oči i umove izravnim iskustvom ili nužnim dokazivanjem. To posebno mora biti istina u onim znanostima koje se ne mogu naći u Bibliji, na primjer astronomija. Nijedna se od planeta, osim Venere, ne spominje u Bibliji, a i Venera se spominje jedanput ili dvaput pod imenom Lucifer. Ako su sveti pisci imali bilo kakvu namjeru poučiti ljude određenim porecima i kretanjima nebeskih tijela ili su željeli da mi izvedemo to znanje iz Biblije, onda ne bi o tim stvarima govorili tako šturo. Međutim, više nije bilo riječi o tome da se u znanstvenim krugovima dokaže da je on u pravu. Sada se uključio u borbu unutar same katoličke crkve. Zapravo je Galilej imao velike ambiciju unutar same crkve, ne zaboravimo, on je bio osobni prijatelj, ni za kardinala, ni za teologa, ni za biskupa i dvojice papa. E, on je imao i dosta veliki utjecaj na niz crkvenih velikodostojnika i on je sad želio da crkva promijeni svoja učenja e, na onim nekim dodirnim područjima između znanosti i religije, recimo konkretno pitanje da li se zemlja kreće ili zemlja miruje. E, I zapravo je on ušao tu u političku borbu. Ali ne zaboravimo kontekst. To je doba borbe između katolika i protestanta. E, proces protiv Galileja koje je vodila e, kongregacija Svetog Oficija u Rimu se zbiva u vrijeme 30-godišnjeg rata između katolika i protestanta, koji kao što znamo je završio podjelom Europe na katoličke i protestantske zemlje, u doba kada su protestanti već bili u Lombardiji, kada je katolička crkva bila vrlo ugrožena. Tako da je on zapravo se pojavio u jedno vrijeme e, burnih političkih zbivanja i ratnih sukoba, ali kažem sa tim e, političkim ambicijama unutar same crkve. On je želio promijeniti stavove crkve, ali radeći unutar crkve. Dakle, ne može se govoriti o nekom sukobu između Galeja kao znanstvenika i crkve e, kao e, branitelja religioznih istina, nego je to sukob unutar crkve. Sukobi između protestanata i katolika zaoštravali su se u cijeloj Europi. Događaju u Pragu bili su povod za rat, koji je u povijesti poznat kao 30-godišnji rat, do svjetskih ratova možda najkrvaviji europski rat. Nad Vojvoda Ferdinand, kasnije poznat kao car Ferdinand II, smanjio je vjerske slobode Česima. Godine 1618. u Pragu sastaju se češki staleži kako bi prosvjedovali protiv Ferdinandovih postupaka. Militantni dio staleža baca dvojicu carskih izaslanika kroz prozor dvorca Hračani – Česi izabiru novog kralja i tako počinje rat koji će odnijeti milijune žrtava u cijeloj Europi. U takvim se okolnostima Galileo upleo unutar crkvenih borbi. Sukob je počeo jednim njegovim otkrićem. Galilejko je uvijek bio vrlo spretan da, da, da upotrijebi tuđa ono, ili, ili poznata otkrića. On je čuo da postoji daleko zor u Nizozemskoj, on je odmah e, ga upotrijebio da promatra nebeska tijela. I on je recimo vidio brda na mjesecu, vidio je Jupiterove mjesece. I to se jasno vidi da Jupiterovi mjeseci kruže oko Jupitera. I sad je on rekao, po analogiji, ako Jupiterovi mjeseci kruže oko Jupitera, onda Zemlja i ostali planeti kruže oko Sunca. I zapravo je on, to mu je bio prvi argument. A drugi argument mu je bio onaj argument jednostavnosti. Jer tada je bio na snazi takozvani Ptolomejev sustav uglavnom, u kome se e, zemlja miruje onda oko zemlje se giba jedna zamišljena točka, a oko svake te zamišljene točke se giba planet. Moramo priznati da je to dosta komplicirano, to su takozvani epicikli. E, a u Kopernikovoj teoriji je bilo sunce, a oko sunca se po kružnicama gibaju planeti. I sad je Le rekao, imam argument jednostavnosti. Ovaj Kopernikov sustav je mnogo jednostavniji. I evo, on je uglavnom, to, je njegova pozicija i on je rekao sada treba malo podučiti kardinale, teologe i tako dalje, nek oni malo reinterpretiraju, nek malo reinterpretiraju uh, teološka tumačenja. E, međutim, vidite, tu je e, e, Gale, sada da ne ulazimo u, dalje u sukobe, neki teolozi su bili na njegovoj strani, a neki teolozi su bili protiv njega. Prvo, na njegovu stranu na njegovu stranu, recimo, karmeličanin Foskarin je napisao knjigu u kojoj je u potpunosti podržavao Galileja čak i sa e, teološkog stanovišta. Onda nakon toga je jedan kardinal Gaetani e, angažirao jednog od vodećih tadašnjih teologa, to je bio dom, Dominikanac Kampanela, da onda svoj sud o tome. I on je napisao e, knjigu u kojoj je E, podržavao Galileja. Dakle, postoji u crkvi jedna ta grupacija od kardinala do teologa koji su jako podržavali Galileja jer oni su željeli, znate, da malo olabave, da malo e, to crkveno učenje e, prilagode duhu vremena, da ga učine dinamičnim. I sad na suprotnoj strani je bila druga grupacija unutar te, unutar te iste katoličke crkve i kardinala i teologa koji su bili protiv. I zapravo je e, tada e, i među, među tima koji su bili protiv e, prvi koji je počeo odlučne propovjedi držati to je bio Dominikanac Kačini. Sjedite iz ovih filmova koje sam spomenuo slične ličnosti. Dakle, u to doba je takve ličnosti bilo. Počeo je držati plamene propovjedi protiv Galileja, a onda je još i Kasteli, e, također jedan veliki e, teolog, također počeo Bibliju koristiti protiv e, kretanja zemlje i sad je unutar crkve došlo do toga da kažemo različitih stavova, ali to nije nešto novo bilo. Unutar crkve je stalno postojao taj jedan sukob mišljenja i zapravo u tom sukob mišljenju su bile klice napretka. Nema napretka bez sukoba mišljenja. Ali sad vjerojatno bi sve na tome završilo, ali onda dolazi nesretna okolnost da je 30-godišnji rat a upravo znamo da protestanti optužuju katoličku crkvu da krivo interpretira Bibliju. I to postaje strahovito e, neugodno i teško pitanje za katoličku crkvu. I sada vam dolazi do paradoksalne situacije da e, Galilej koji satima i satima, danima i danima prvo s jednim papom, Pavlom V, o tome razgovara da bi crkva trebala promijeniti tumačenje tih dijelova Biblije. Pa zatim njegov osobni prijatelj postaje e, papa Urban VIII. To je kardinal Barberini, Mafeo Barberini. E, dakle, to su Galejevi prijatelji de facto. I Galej nas, nastoji da ih uvjeri da crkva promijeni ta svoja tumačina. Ali naravno da oni imaju i drugih ograničenja, a to su teške okolnosti 30-godišnjeg rata. I zapravo e, u tim sukobima sada dolazi jedna paradoksalna situacija. Galilej traži da crkva promijeni učenje. A u prvom procesu kardinal Belarmin traži od Galileja da da znanstveni dokaz da se zemlja kreće. I sad vam dolazi do sljedeće situacije. Galilej nema znanstvenog dokaza da se zemlja kreće. E, kardinal Belarmin traži od njega znanstveni dokaz da se zemlja kreće. I tada Galilej počinje koristiti teološke argumente. I danas, u današnjim procjenama, pazite, u današnjim procjenama situacije jedno od značajnih uloga ima i sadašnji papa, Ivan Pavo II, koji je u mladosti proučavao slučaj Galileja. E, sadašnji, kad se to gleda, šta kažu? Da što se tiče znanstvenih argumenata, u pravu je bio kardinal Belarmin kada je tvrdio da Galilej nema znanstvenog dokaza da se zemlja kreće i traži od njega znanstveni dokaz. Belarmin je rekao Galilej, gledaj, daj mi jedan jedini znanstveni dokaz da se zemlja kreće i onda ćemo mi moći promijeniti učenja crkvenih otaca. Ali ako mi to promijenimo bez jednog jedinog znanstvenog dokaza, onda će nas svi napasti. A Galilej tog jednog jedinog znanstvenog dokaza nije imao. U tome je poanta. Prvi znanstveni dokaz da se zemlja kreće pojavio se tek dva stoljeća kasnije. Jer znate, znanstveni dokazi su bili suprotno protiv kretanja zemlje. Jer ako bi se zemlja kretala oko sunca i ako vi gledate jednu zvijezdu, onda ćete ju gledati pod malo različitim kutavima Jel tako? To se zove paralaksa. I onda ćete vidjeti da se zvijezda prividno kreće po jednoj kružnici. A to se nije vidjelo. To se nije vidjelo. Tek kad su teleskopi postali dovoljno snažni, u 18. Eh, stoljeću to se po prvi puta vidjelo. Tako, tek dva stoljeća kasnije. Tako da je osnovni problem Galilejev bilo da on nije imao znanstvenog dokaza, a onda se upleo u teološke rasprave. E sad kad se uplao u teološke rasprave, onda možete zamisliti da je povukao za jezik svu silu teologa i osobito protestante, koji su Galileja tumačili kao dokaz da crkva zaista izdaje Bibliju. Taj prvi proces protiv Galileja završio je neodlučeno. Savjetovano mu je da ne izlaže previše glasno svoje poglede o tome da je Kopernikov sustav jedini valjani sustav. Međutim, Galileov temperament i opasno vrijeme u kojem je živio doveli su do drugog, puno ozbiljnijeg procesa, govori akademik Vladimir Par. E, kasnije 15. godina, kasnije dolazi drugi proces koji je zapravo izazvao Galilej sa svojom bulnom naravom. On je bio vrlo svadljiv, on je bio genijalan popularizator, on je bio vrlo sposoban političar, i on je napisao jednu knjigu u kojoj, budući da nije imao znanstvenog argumenta za Kopernikovu teoriju, on je koristio ismijavanje. Dakle, on je, kogod ne vjeruje u to, taj je glup, taj niš ne razumije, e, to je bilo suština. A onda je bila jedna hipotetska ličnost. Dakle, jedna zamišljena ličnost u, toj, u toj čitavoj raspravi koja je osobito glup bio. I onda Galilejevi protivnici su vjerili papu da je to zapravo Galilej ismijava papu. Ali papa je bio osobni prijatelj Galileja. I naravno, sad, mislim, čitava situacija je postala vrlo neugodna e, za crkvu i on i papa je onda morao pokrenuti postupak protiv njega. E, međutim, znate, taj postupak isto je vrlo čudno izgledao, jer papa je štitio svog prijatelja. I to ga je zaštitio na taj način da to nije bio standardni proces pred inkvizicijom, nego je to bio nekakvi ono malo izdvojeni proces i tijekom čitavog procesa prije procesa, iza procesa. Galilei jedan jedini dan nije bio u tamnici. I e, zapravo e, rezultat toga procesa je bio sukop između ponovno tih dviju grupa teologa, od kojih je jedna grupa zahtijevala da se Galileja sasvim oslobodi, a druga je zahtijevala da se Galileja ponizi. Tekst optužnice protiv Galileja glasi ovako. Stoga, zazivajući najsvetije ime našeg gospodina Isusa Krista i njegovu najslavniju majku Mariju, mi izričemo našu konačnu osudu. Mi izričemo, osuđujemo i objavljujemo da si se ti, Galileo, strastveno predao krivovjerju, to jest da si podržavao i vjerovao u učenje, koje lažno i u suprotnosti sa svetim i božanskim pismom, da je sunce središte svijeta i da se ne kreće od istoka prema zapadu i da se zemlja kreće i da nije u središtu svijeta – Usto, smatrao si da se to mišljenje može održati i podržati kao vjerojatno, nakon što je proglašeno i konačno osuđeno kao suprotno svetom pismu. I dosljedno tome da si se izložio svim zabranama i kaznama za povjeđenim i javno obznanjenim u svetim zakonima i drugim općim i pojedinačnim zakonima protiv gore opisanih zločina. Uglavnom, nakon toga što se desilo, Galilej je bio osuđen na kućni pritvor u svojoj vili i on je proveo ostatak života u svojoj vili, već tada ima 70 godina i nakon te presude on je napravio svoja glavna znanstvena otkrića. On je napisao svoje glavno dijelo po kome je ušao na velika vrata u znanstvenu povijest svojim dijelom Diskorsi, koje je napisao nakon što mu je bilo zabranjeno da se dalje bavi uh, sustavom. zapovjedamo da se javnim proglasom zabrani knjiga Dijalozi od Galilea Galileja i osuđujemo te na zatvor koji će trajati onoliko koliko mi želimo. I kao ljekovitu pokoru zapovjedamo ti da tri godine moraš deklamirati jednom na tjedan sedam pokajničkih psalama, pridržavajući sebi pravo mijenjanja i umjeravanja svih ili samo dijela gore navedenih muka i kazni. Na tu osudu Galileo je odgovorio svojim pokajanjem – ja, Galileo Galilei, sin pokojnog Vičenca Galilea od Firence, star 70 godina, suđen od ovog suda i klečeći pred vama najznamenitijim i najčasnim kardinalima, inkvizitorima za cijelu kršćansku republiku protiv krivovjernog zastranjivanja, imajući pred sobom najsvetije raspelo i polažući na njega svoje ruke. Prisežem da sam uvijek vjerovao, da vjerujem i da ću uz Božju pomoć i u budućnosti vjerovati u sve što sveta katolička i apostolska crkva drži, propovjeda i poučava. Želeći ukloniti iz umova vaših eminencija i svih vjernih kršćana tu silovitu sumnju koja je razumno začeta protiv mene, odričem ih se iskrena srca i nepoljuljane vjere, te proklinjem i prezirem sve navedene greške i krivovjerja, te sve greške i sekte suprotne svetoj katoličkoj crkvi. Prisežem da neću u budućnosti reći ili zagovarati govorom ili pismom takve stvari koje bi na mene mogle baciti sličnu sumnju. I ako budem znao nekog krivovjerca ili nekog osumnjičenog za krivovjerje, odmah ću ga prijaviti svetom uredu ili inkvizitoru u mjestu mog stanovanja. Saznavši što se dogodilo Galileu, René Descartes, veliki francuski filozof, izjavio je što bi se trebalo činiti u sličnim situacijama. Iako međutim znam da se one temelje na vrlo čvrstim i neoborivim dokazima, Ipak, nipošto na svijetu ne bih htio da ih suprotstavim autoritetu crkve. Želim živjeti u miru, držeći se pravila da biste dobro živjeli, morate živjeti nevidljivo. Povijest četvrtkom. Svoje godine u kućnom pritvoru proveo je radeći na završetku svoga dijela, a njegova je slava sve više i više rasla. Galileova dijela prevodila su se po cijeloj Europi, a u kućnom pritvoru primao je izuzetne ljude svog doba, među kojima je bio i veliki engleski pjesnik John Milton. Godine 1642. 8. siječnja Galileo Galilei umire. Galilei je vrlo ovako višeslojna ličnost. E, on je imao neku ideju i sad nije previše brinuo da, da, da tu znanstveno korektno sve argumente za i protiv odvaži, nego one argumente koji su bili u skladu s njegovim idejama te je uzeo, one koji su bili suprotni njegovim idejama to je ignorirao. Ali ostaje činjenica da je Galilei jedan od najvećih popularizatora znanosti u svjetskoj povijesti, da je on učinio znanost zanimljivom za, da kažemo, široko pučanstvo jer dosad, dosad su svi pisali na latinskom svoja dijela. Malo ljudi znalo latinsko. On je pisao na narodnom jeziku. Jer njega je rekao, mene ne zanima samo da određen broj znanstvenika to čuje i kardinala. Mene zanima da to puk čuje, da o tome misli i da, da, da ga to dakle, dalje potiče na intelektualni razvoj. Povijest četvrtkom. Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekst čitao Janoš Remer. Tonski snimili Daniel Turk i Dario Merkel. Emisiju uredili i vodili Nataša Ricijaš i Dario Špelić. Lijep pozdrav i slušajte nas idućeg četvrtka u isto vrijeme.